que fue eh, en el aniversario del 15 años, esto en 2012, en mayo, se hizo, entre otras actividades en la calle, una mesa redonda sobre consumo, en la que alguno de nosotros fue, creo que y no sé si fue Y ahí, pues, después de ponernos todos de acuerdo en que el capitalismo es una mierda y esas cosas, y darnos la razón unos a otros, pues se nos ocurrió apuntar en una hoja contactos y todo eso con la idea de hacer un banco del tiempo fuimos haciendo reuniones en las que le fuimos dando vueltas a esa idea del banco del tiempo y le vimos también, bueno, ciertas cosas que no nos gustaban tanto. Derivando, derivando, hemos llegado a este punto, que es eso, la saca de favores. Eh, bueno, creo que sobre eso, sobre cómo hemos llegado a esto, no queda mucho más. Hemos hecho unas cuantas reuniones entre varias personas desarrollando la idea. Eh, y esta es la primera presentación que hacemos, así un poco... En serio no, porque estamos aquí en familia, pero bueno. <laughs> oficial, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues... Eh, pues sí, nos estuvimos reuniendo y dándole vueltas al asunto y fuimos matizando un poco... Me voy para aquí. Eh, bueno, hablar en galego, eh, matizando un poco que eran las cosas que no nos gustaban dos modelos que había, eh, para intentar buscar unha solución, non? De, de cales son os problemas do capitalismo e hacia onde temos que ir e que características ten que ter o intercambio económico para que para que realmente pois respete o entorno, respete as persoas e demais, non? Eh, para crear unha idea de comunidade que é o que nos falta, non? É como que esquecemos, bueno, que fomos perdendo a través do, do modelo económico o que estamos sometidos, fomos esquecendo como confiar nos demais e como como crear vínculos eh, e precisamente eso o que precisamos para poder sair do, do modelo que temos empezar a poder confiar nos demais e non estar comprándonos e vendéndonos ou comprando as cousas e vendendo as cousas para sacar beneficio non? entón eh, a verdade é que a idea foi eh, pois, pois non, eu quero, quero que funcione como, como fan os amigos non? como os amigos están se dando xa facendo, axudándose uns aos outros eh, realmente funciona. O sea, bueno, a veces xeran se sentimentos de débeda, de joder, pois pues este este fíxome non sei que, fíxome non sei canto, e, e eu non teño como devolverllo ou que sexa, non? O sea, sí, sí que, eh, pero, pero sí que funciona, funcionan as familias tamén, o sea, eh, realmente agora moita da economía mm, que está sostera a xente que non ten cartos son as familias e funcionan así, o sea, fa, fa, fa favores que xa está por, su, o sea, presuposto que que teñen que facerse, non? Porque non, se non deixas a persoa na rúa ou que sexa, hai vínculos de amor, de amizade e demais. E bueno, pois o que pensamos foi, eh, collemos esa estructura que, que, ten, que, que implica un respeto ao outro e atender ao outro cando necesita, que é o problema que o capitalismo ten, xa que o capitalismo non, non satisfai, e, eh, e intentamos regulalo para que para que se chegue a xente que non era da tua confianza, que son descoñecidos vale? O sea, esa idea de, de a mellor aquí todos nos acabamos coñecendo, pero sempre aparecerá alguén que non coñeces eh, deixaste facer un favor ou faz un favor a outra persoa que, que, que non coñecías de nada e vai, e vai crecendo de alguma maneira. E ese é o modelo o que intenta, sobre todo, é favorecer iso, non? De, e tamén de, de pedir necesidades, cousa que normalmente nós non, non estamos dispostos porque normalmente queremos creer que somos independentes e que non dependemos dos outros. Entón, pois, a idea é eh, eh, atreverse a depender dos outros dunha maneira non pecuniaria, que é o que pasa normalmente. Eh, non sei se hai algún elemento máis <laughs> así será Será bueno bueno, que, que fai falla outra cousa que vimos, pois pues, era o hai un banco de tempo realmente que non funciona eh, no, na Coruña, no Concello, que foi promovido dende de, bueno, unhas leis que se sacaron no 2007, e realmente non está a funcionar, o sea, e non, non se estendeu, e agora creo que está totalmente paralizado, o sea, se non se, se sabe un como meterse, nin nada. Eh, eh, dado que eso non funcionaba, eh, dado que a rede de troco pois, funcionaba unha determinada maneira, eh, non nos interesaba en principio simplemente intercambiar cousas, senón tamén servicios e eh, axudarnos e tal, pois ao final pois isto esta é a vía que atopamos que non que consideramos que non hai eh, o sea, sí que creamos un pouco da nada, que unha cousa que, <laughs> que pode chegar a ser problemática, pero levamos seis meses ideando, ou sea que, <laughs> o sea que, bueno, máis ou menos está pechada, pero eh, non atopamos ningún sistema que se atrevera a facer iso. O sea, normalmente, todos os sistemas que hai económicos alternativos parten da idea de que, de que, de que eu ofrezo os meus servizos eh, outro recibe, e que nese intercambio, aínda que sexa, pois, por exemplo, de tempo, pois que as cousas funcionan. Mm. E nos plantexamos que non é así, que eh, que, que se ten que partir das, das necesidades das persoas para que non asa, para que non funcione a lei da competencia, primeiro, e para que e para que mm, mm, mm acaba de irse na cabeza. Eh, bueno. <laughs> unha, unha cosa bueno Claro, que tamén levou a idea da saca de favores é ver que tamén os bancos de tempo usaban un tipo de cuantificación. Un tipo de, perdón? Cuantificación. Ajá, sí. Ou, bueno, de moeda no sentías que usamos agora. Por antemano, de conversión. Antemano, cuanto... Claro, claro o problema que, que, se, que so ten é que ti estás buscando a maneira de independizar a, o teu servizo, de, de buscar unha unidade para poder valoralo e así recibir a cambio, non? O sea, é unha, é unha lógica de, de restitución do que ti faz, o sea, ti ves eso como un esforzo, como un gasto, entón sintes que tes que Bueno, pois pues entón me teñen que pagar tantos patacóns por isto. Sí. E claro, en este sistema eso rompese completamente, o sea, ti faz algo porque outro che pediu, e eso é o valor que ten. Uh -huh. E, e claro, os modelos normalmente, o sea, a moda complementaria e todas estas cousas, parten de que, de que, de que ese intercambio no que ti ver restituído o esforzo que fixeches eh, funciona. Ao final é cambiar unha moneda por outra. Claro, é que, claro. Hai eh, outro tema máis, non? Que do, do que partíamos no barco do tempo, un ofrece que pode facer entonces eu empecé a mirar cando estaban reunindo esa xente, eu non estaba aquí, seguía eu un pouco por internet, por os correos, entonces decía, ostres, este está ofrecendo isto, isto, isto, isto, que necesito eu diso realmente? Ah, vou coller isto por curiosidade, pero necesito, ou vamos ao consumo sin necesidade? O sea, che ponemos os chicles diante para que os collas e todo iso. Entonces dis, volvemos, estamos co consumismo outra vez de outra forma. O sea, se esta ofrece masaxes, ah, pois pues me vou a decir para dar uns masaxes, pero era algo que eu realmente non me plantexaba facer para nada. entonces é un pouco un cambio de sistema diferente, onde se parte de que necesito eu realmente, pois eu público, se hai alguén que poda axudarme, bendido ese. Claro, ese valor a eh, esa persoa que realmente me axuda. E atender as necesidades desa, dese grupo de persoas segundo as capacidades dese mesmo grupo de persoas. Claro. No? Eh, no, sí, que non, non, se, no se antepón ah, eu teño esta capacidade, teño esta potencia, teño este tal, e vou, a vender, non? E, o sea, se ti tes algo, se aprendiches algo, eh, e vale para algo, é porque estás axudando nese momento a alguén que o precisa. Entón, non é unha... Non se... Aí... O sea, claro, non... como eh, bueno, que, claro, utilizaría un punto filosófico, pero non o utilizar aquí porque senón non, pero bueno, que, que se que se pecha entón ti vales polo que sabes facer. E eso, ainda que pode ter beneficios para a xente que non se valora a si sí mesma, despois ten presuizos porque realmente estás xente poñendo o que ti sabes a, a eh, bueno, eu quero algo que me, que me devolva iso que aprendín, o tempo que me levou a aprendelo, e tal, entón estás pensando en quero que me restitúan eso que eu sei facer. E aquí é o contrario, o sea, se, va, se vale algo é porque estás a compartir con alguén. É un funcionamento natural das aldeas. Claro, exactamente. Sí. Pois non tiñas que, que pedir eh, permiso ni dicir o que sabías facer. Entrabas e decías, bueno, ver, vou darlle de comer os cochos. Eso está. Claro, claro. Darlle de comer os cochos, pois pues, non había ninguén, todo mundo estaba no campo, vou darlle de mm. comer os cochos. Claro. E, igual, eh. igual tamén en el día a día van surgiendo novas necesidades. A mí lo que me gustó en principio del proyecto bueno, que nació un poco intuitivamente, la idea de la saca pues es como informal, claro, una saca es orgánico, no es una red de favor. Desde el principio planteábamos algo como, como que se fuera creando un tejido. al, no partir de unos ofrecimientos, eh, lo, que van surgiendo, lo que va creando el tejido es los encuentros de las personas. No hay nada a, priori. Entonces, bueno, aquí hay unas sacas extrañas, ¿no? Pero eso, la verdad que es un poco anecdótico. Pero, la idea de partida era que, cada persona pudiera pedir cinco cosas y cuáles fuera. Y, entonces. Y entonces. <laughs> Eh, bueno, se creaba un poco una situación casi como de aldea también, ¿no? O de una situación un poco de emergencia. Había lo que... Lo que... que Bueno, porque ya... bueno, esto asusta un poco, parece un poco sectario y tal, pero, pero bueno, no, la verdad es que, la idea es que, que la moneda que utilizamos no deje rastro, o sea, que no se pueda acumular. Bueno, para eso pensamos en una serie de cosas en principio que, había, que hacía falta que tú no pudieras acumular, eh, que, no, que cogiera la, que, cada, por favor, cada moneda tuviera el valor que tuviera, fuera que, pudieras tú luego hacer otro favor, sin más. O sea, que fuera una moneda que, que, circulara entre la teórica aldea, entre la gente que participase pero en un momento dado surgió que, a los dos meses, pues si alguien no, si no se utilizaban esas monedas, fueron a parar una saca común, ¿no? Que esto en cierto modo pues da como un pulmón a todo, a todo esto. Una vez que cuando se caducan las monedas, cuando caducan las monedas, a, los dos meses, bueno luego lo explicaremos un poco más claro, pero <laughs> la, la idea un poco que que yo quería trasladar es que la saca es algo orgánico, informal, que, los, que la moneda simplemente tiene un valor de, un, que te, posibilita pedir otro, otro favor, otra necesidad, y que, que hay como un, que no tiene sentido acumularlas, que, que da igual aunque las pierdas, porque van a parar a una saca común que luego, una vez una vez que, que, acumula la cantidad de monedas para luego repartir entre todos los que están participando, se reparten. O sea, es como un flujo y, creo, bueno, eso parece que beneficia un poco, pues, que no te, bueno, que no, que haya un movimiento un poco, ¿no? Que un poco la estructura. nos quedamos un poco flipados con las canicas y las sacas porque es una imagen que nos ayudó bastante a construirlo todo esto. El, el hecho de visualizar el peto de cada uno como <laughs> eso, un sitio donde guardar canicas, donde dárselas a otro cuando te ayuda, ¿no? como, bueno, como un símbolo, como lo que sea, y una saca común donde van a parar las que caducan o las que no se usan en una temporada y luego se reparten entre todos. O sea, ah, vamos, por traer un poco la imagen visual de, cómo funciona. un poco así retrospectivamente, lo que los favores que se hicieron, eh, igual publicamos, bueno, la estructura publicamos una. O sea, lo basamos en, publicar necesidades, ¿no? Las necesidades son muy abiertas. Yo puedo pedir una necesidad para mí o una necesidad para una tercera persona lo que considero una necesidad. Si en este momento considero que Aurelio Aurelio, <laughs> <laughs> necesita una casa, pues puedo pedir una casa para Aurelio. Y yo simplemente una tercera persona dice, que tengo una casa y Vale, es un caso mediático y que me aprovechado ahora de ese asunto, pero eh, puede ser otro, otro caso. O sea, se puede pedir a terceros también. Claro, se puede pedir a terceros. Son necesidades. Estás tú intermediando por una necesidad, estás pidiendo algo, ¿no? Que tú consideras que en ese ah, momento puedes ser. Sí, bueno, o, o ideal es que ese tercero le digas Oye, ¿quieres entrar una saca y así claro, ah, claro. para ser para Si no, la cosa va a quedar... En nada, Sí, la, idea es que virtualmente pues la saca se rompa de tanta gente que haya dentro. <laughs> como ejemplo, como ejemplo de eso que acabo de contar, pues apareció una necesidad de David, que era mover un banco de trabajo a Palavera. ¿Esperar que es un banco de trabajo. Sí. Un banco de trabajo, Un banco de carpintero. Sí, un troncho de dos metros que necesitaba una furgoneta para ser movido. Mm. Sí, para una ciclofactoría que hay en Palavera. Mm. y como, nadie de los que formábamos, formábamos parte de la saca hasta ese momento tenía una furgoneta ni nada parecido, pues al final yo llamé a un colega mm que movió su furgoneta con David y conmigo hasta Arteixo. Y por la extraña dinámica que hemos <laughs> creado, yo me vi con una canica además en el bolsillo. <laughs> yo que ni tengo furgoneta ni nada. Pero bueno. Claro, no es extraño, pero él hizo eh, un amigo suyo, mi hizo intermediario. Un poco el sistema, la idea es que haya una regla común, aunque parezca injusta. Yo, el, el que pide digamos, el que, al que responde a la petición se le, se le paga, se le paga virtualmente, porque no es un pago, se le, se le da una canica. Y <laughs> Bueno, se le da una canica, se le da un por favor, que es un poco la, la, idea, ¿no? Lo llamamos por favor porque está por un está por un favor, simplemente está, está esa moneda la has ganado porque has hecho un favor, punto. Y te posibilita pedir un favor a otra persona después, ¿no? Y bueno, es un poco así la... Bueno, cómo se gesta, cómo se gesta un poco la, el concepto, ¿no? No sé, ¿qué, qué cómo lo veis? O sea, el... ¿Quieres contarte algo? Yo estaba con el, estaba con el que despiste, que era que si uno, ¿qué estaban diciendo? Que si uno pide, aunque sea Explicoche máis ou menos, Fanny. A ver, a idea é que é que a unidade, que unha unidade creemos que sí que debía de vela de alguna maneira tes que levar polo menos unha estatística ou polo menos un registro de si funciona, si non funciona, si eu creo que nese aspecto sí que ten que haber algo. Entón a unidade que nos inventamos se chama por favor uh -huh. e vai simplemente un registro asociado a unha data. Toda persoa que empece desde o momento no que entra na saca de favores pasa con ten cinco por favores para utilizar, para que en un momento necesitades algo, calquera tipo de cosas, desde un préstamo, de algo, se alguén se vai desfacer de algo, necesito ou un momento para ir xogar ou para ir dar un paseo ou para que te inviten a cenar e igual a esa axuda aquí na creatividade e imaginación o que vos uh -huh. o que vos pido o corpo. Entón todo o mundo empeza con cinco por favores. E eh, cada por favor leva unha data despois dentro que vos ensinaremos nun, nun archivo de contabilidade que está en internet está o vosso nome con cinco datas a data é de dous meses despois de cando conseguistes o por favor se xa no momento no que empezades tedes cinco por favores que vos caducarán os dous meses o porqué de por que caducan para que non se queden aí para que a xente pida para que haxa movimento porque unha vez que eu pido pois, eh, non sei que Luís lle pediu non, foi do revés, non David pediu o favor a, a Luís el está desfacéndose dese por favor, ese por favor pasa a saca de Luis... Un matiz, un matiz, vos conta que non mo pediu a mí pediu un favor. No, pediu unha xeral, pediu unha xeral, sí. Ah, a calquera que claro, sí, eu que tiña a posibilidade de camelar ao colega. non é para colega, é para ti. Sí, colega non é nada. Bueno, pero el fai pública a súa necesidade, hai alguén que lle contesta, bueno, pois pues eu non podo, pero vou mirar dun colega a ver se si pode. Entonces empeza a facer un diálogo onde poden entrar máis persoas, outra persoa que diga, ah, eu podo directamente Imagínate que... que se apunta ese co o colega claro. e di, eu, eu teño a furgoneta. O, o, o favor era para él, non era para ti. Sí. Eh? No, ao final é moi complexo. Bueno, porque... Después... a hora de resolvelo, o sea, a hora de resolvelo sería a persoa da saca que fai por resolver ese... Non o que fai... Claro, bueno, pues claro, sí. Dándonos conta que a cuestión, o sea, simplemente esto es un solo por decirlo de alguna forma, lo que queremos resolver necesidades de los demás. Mm. Sí, pero en este caso pregunto, por ejemplo, cómo sería, imagínate a ti, ¿no? que él, pide eh, eso, pues una, furgon, una furgoneta, y dices, bueno, pues vos mirar. eh, si en realidade ti o que posto de un funcionamento, pero de repente o teu colega apunta, se a saca de favor e se contesta, eu teño a furgoneta. Claro. Esa, esa, esa, esa, ese favor sería para él, entendo, sí, sí. non, sí. non que, para que empeza o No caso de que varias persoas se ofrezan a realizar esa acción, o que pide o favor é o que decide. Ah, pola, ah, okay. pola, polo que esa, por cercanía ou porque fuches o primeiro ou porque non tes por favor ese o necesitas porque coñeces a persoa igual pero bueno, aí sí que se ten que abrir un diálogo para iso temos as ferramentas Ajá. Entón, pois un título, especificas o que é, e xente que poida facelo ou non. Igual que el recurriu a unha terceira persoa, se pode facer do revés, que eu teña unha persoa que necesita unha axuda, non está na saca, e que eu pida unha axuda para unha terceira persoa. Vale, entonces aí, claro, quen está intercambiando os por favores é a xente que está dentro da saca. Uh -huh. Se si iso foi puntual ou non interesa meterse, que non se meta, pero está claro, aí. Claro. Si quere meterse, unha persoa máis, cantos máis sexamos, mellor. Tampouco... Vou poñer un novo exemplo, porque tamén... Eu, eh, por exemplo, o sea, el pediu eh, eh, unha clase de afiar garañas e eh, eu dixen a miña nai, mamá, queres <laughs> explicarle a esta xente como se hacía unha garaña? E dixo, bueno, veña, tal. Eh, eh, eu pedín afiar a garaña, convertíse nunha clase. Mellor todavía. Ah, vale. Ah, bueno, eu que era... Que <laughs> era no, no, no, favor solicitado era, era a... Normalmente son puntuais, non, non, non, si logo das a circunstancia de que hai un intercambio continuo como unha clase, etcétera, pero normalmente son como unha estrutura de necesidade, ¿no? Puntual. Sí. Bueno, en, entón o que pasou é que eh, a, a miña nai fixo diulle esa clase, eh, afiou a gadaña, máis ou menos, non afiou moito, pero bueno, eh, explicou, explicou moitísimas outras cousas, E, eh, e eh, claro, o problema é, eu recibo, por favor, eu fixen o trámite, pero, eh, de unha maneira, sinto que a miña nai, xa que non está dentro da saca de por favores, pois, pois merece que lle devolvan o favor. O sea, que non ten por que ser así, ela non mo pediu, non te pediu Pero por facer, por facer a historia do mm. favor este, pois eso, eso converteuse a solicitude de Carbañano Magadaña nunha clase na que algo así como 15 persoas, non, máis ou menos, sí pois da de Parabea, pois 15 punkis, ponemos por exemplo. Comiña nai. que <laughs> te caso nai, explicándolo como afiar a gadaña, e despois a, alguén lle preguntou non se queda a horta, e fomos a horta todos, e joder, a súa nai sabe moitísimo. E, <laughs> estive explicando as cousas, o sea, dunha petición pequeniña, non? Pues Claro, ben sobre esas cousas, pois, joder, se poden facer cousiñas máis grandes, non? Se temos eso na mente. Claro, que é unha cousa moi flexible, en realidad. Claro. E despois, eu dixen, bueno, mamá, a ver, pensa que, que, que, que, que necesidade tes, porque así xa, pois, pues, eh, xa está, xa <laughs> pensamos, xa. E, de feito, pedi e dixo, joder, pois, ah, teñen equipo de soldadura en, en Palavea, pois eu quería, teñen unha, unha cadeira que está rota ou por romper, e, tal. esas estamos, e David vai, a mi, vai de eh, soldar a miña nave unha cadeira, pois nesta semana, que ao final non podemos facer esta. Pero, de alguma maneira, resolver con terceiras persoas hai miles de vías. O sea, o importante é que dentro da saca estea a funcionar. E que a xente se meta, só que a miña nai non se vai a meter, se estou, por exemplo. Pero bueno, que hai miles de casos e miles de posibilidades. O caso é que a miña nai xa atopou cos de Palavea, estivo ali en Palavea, e, e vamos, que eso xa é un hito <laughs> que non pasaría calquera día, e que seguro que disfrutou tamén. Eu disfrutou tamén, claro. Iso que ten tamén, a veces trae os beneficios por outro lado que non estaban non estaban <coughs> previstos, non? Bueno, como o en nalgún momento che surxe que non se dá as cousas como esperabas, que tamén é, é algo que se pode dar, porque mm. alguén que non coñeces probablemente se vai vir facer unha, se vai axudar en algo que pediches. Non sabes como resulta. Claro, eu estou intentando arreglar o selas Okay. Que non sei, non. Como non, hai, <laughs> como non temo, hai un, unha, unha das, bueno, os, os podo decir as listas das cousas que están as necesidades que un, a xente. Eh, bueno, unha traducción de alemán que está feita para un vídeo, un o a crabuñar unha guadaña que, que unha, a lo de crabuñar non sabíamos o que era, era algo parecido a fiar pero ten os seus matices eh, o tema da

ahí está, aparte me va a caro, caro, por favor. Claro. Pasado mañana, o sea, que antes de que caduque vaya, no ha pasado mañana, eh, que la eh. semana que ven, antes de que vaya para sacar tiempo para topar alguna cosa. Que por la casa a ver si ten solución. Eh, <laughs> clarísimo. bueno, eu otro outro día que os meus colegas iban a comprar todos pescado ao mercado e tiven envidia porque eu non sei comprar pescado, o sea, dame medo comprar pescado, non sei. <laughs> eh... O que te tiñe, non? Sí, que me... No, es que non sei, non sei nin facelo, nin nada. Entón, eh, propusen que, que alguén me dera un obradoiro, máis ou menos, de comprar pescado e outra xente lle interesou o rollo, pero todavía non temos a persoa que realmente se ofrece a acompañarnos a, a, a San Agustín ou a donde sexa a, bueno, a comprar pescado e hacer entón eso pode convertirse tamén en, un, en certo modo eu sinto como unha necesidade mellora a miña calidad de vida penso eh, eh, e eh, bueno, non sei e pode convertirse tamén nun encontro non? un pouco a idea tamén que a mí me ¿eh? vendría moi bien Pero claro. creo prefiero vivir en la ignorancia. <laughs> sí, un poco... Eh. Sobre bueno, que eso que puxo, puxen eu, dicen, bueno, eu tamén estou disposta a pagar o meu por favor a que <laughs> si me coinciden os horarios. Claro, depois empezan a surgir dúbidas, en plan, se si alguén se ofrece, el pediu, el paga, pero se si eu tamén pido, tamén pago. Se, no, se ofrece, pero... leva os dous por favores del meu, e se se meten tres persoas máis, leva cinco dunha, dunha bueno, tirada. Bueno, entonces, o, o ben se ocurra máis ou non, ou nos repasamos todos ben e, e tal, ou non, ou... <laughs> non sei, a posibilidade é múltiple. O que teño que pagar son eu, que eu, eu que me tin a pata e pedín o, o rollo, teño que dar o por favor, e, e logo as posibilidades son múltiples, non? O sea, aí, entra o tema da negociación, as circunstancias van a ser diferentes. Haberá xente que este necesitada de por favores porque ten algo que pedir e non ten ningún, entón pois lle verá señal que máis xente se sume á actividade eh, este disposto a darlle un por favor, o sea, eso dependerá das circunstancias, tampouco é eh, precisamente esa unidade de, esa unidade que temos de intercambio non está a avaliar nada do que se está a intercambiar. O sea, é un simplemente un sí, xesto para clave, que non, que non... Entón, o esforzo é intentar velo da forma máis eh, difusa posible. O favor é, son moitas cousas, o sea, non é non hai que delimitar, ai, que son dúas persoas, entón teñen que ver haber dous dous por favor. Sí, favor. que vas a gañar dous por favor, a tres, se si gañan 24 ou tal. Sí, a, porque a... é que non ten sentido a Neste caso, mellor podría quedar a pres sin pagar, por favor, porque tú imagínate, mm. eh, te paso que eu vou comprar pescado, mm. el sí, te invito a comer. facendo un esforzo, porque vou comprar pescado o mércores para mañá entonces únense a mí o a que mm. sexa mm. eh, E eh, bueno, eso está, queda así, non hai, non se paga. Es, en ese, Home, ese aí onde hai que quitar un pouco o de pagar neste senso como algo negativo. Claro. Porque simplemente ese pago que ven sendo que pasa unha canica dunha man a outra, dunha saca a outra, uh eh, -huh. cubrir unha solicitude. Claro. Se ti desfrutas cubrindo esa solicitude, mellor aún. Sí. E, e, e de alguna maneira... Se ti obtes beneficio, mellor. Se vas a arranxar, pues, eu que sei, o lavaveixelas este, e eh, te invitan a cear, pois mira, tío, todos contentos. e, <laughs> e, eh, e eh, ademais, ademais o, o, o modelo ideal que reflexaría, bueno, reflexaría todo isto, é que Ah, bueno, que eu, a ver, que eu non podo recibir o, o, o teu por favor porque sentín que ti tamén me estabas axudando, entón intercambiamos por favor. Eso que significa que, eh, que a un, esa unidade que eu recibo pasaba a ler dous meses o sea, se anovas o tempo eh. entón, eh, ten sentido facer o intercambio de por favores porque realmente os nos beneficia os dous porque podemos, o sea, anovamos, decimos, ah, houve un, un intercambio ou aquí algo que pasou e con isto podemos ter agora dous meses, a mellor antes tiñas unha semana para gastar un por favor, agora tes dous meses. Entón, de alguna maneira, eso indica que, o sea, nos serviu os dous, o sea, é maravilloso, o sea, é perfecto, é o que ten que ser bueno, eses problemas foron os que máis nos deron tal vez de traballar e de discusións e todo iso. entonces a conclusión final e despois flexible é que o que pide sempre ten que pagar, sempre, pagar este, sempre vai dar o seu por favor o seu por favor significa que eu lle darei o meu a David se si ven o do lava entonces a David a partir dese día terá un con dous meses máis para utilizarlo entón, eu pido, eu pago, aínda que el non me amañe iso quedamos en que tiña que ser. Despois se mm. poden dar moitas circunstancias, porque pode ser, pois pido a alguén para facer unha ruta de senderismo e contesto lle, ah, pois a min tamén me apetecía facela, estudiámoslo entre os dous e tal. entonces decidimos, xa no diálogo, esa é a negociación, a donde chegamos. Ahora, o que pide, sempre, por norma xeral, ten que dar sempre. Despois todo o demais, que houve un intercambio, Pero bueno, pois... Dime, Perdón, eh? en eso, si non cho arregla, pagas igual. A ver, el ten que poñer que realmente el me contestou dicindo non sei moito de electrodomésticos, eu sí, podería no, no, mirar no ah, Entón eu xa estou informada de que el non é técnico, pero bueno, de que manitas de turno, vale. supoño, <laughs> e que si pode mirar a, a ver se si realmente, mirar, claro, un arregle. Claro, vale. o que non pode é mentir, xa sabes, entonces vas mirando se si houvese máis xente metida que realmente ese xa técnico, pois pues, o mellor digo, pois pues, mira, o sinto David collo, o que <laughs> sabe está claro. Eh, vale Trátase diso, esa a negociación aí o que non podese mentir. É como se pido perdoa, que nos plantexábamos moito, pois pido unha persoa para xogar ao xedrez. Se poden ofrecer dúas persoas diferentes, en plan, bueno, a mí tamén me gustaría xogar ao xedrez, é un intercambio de favores. Eu paso xa ti, ti pasas mamín. Ou se pode ofrecer un que sexa maestro e que che poida incluso dar pautas. Entón a ti que te interesa pasar o rato ou un maestro que che de pautas se que depende de quen se ofreza claro, o que pide, escolle por que? porque é realmente quen paga uh -huh. e non é que padecer <laughs> é que, necesita que, necesita. que claro sabe o que necesita claro, sabe o que necesita claro. e iso por un lado está ata que se mm, está esta cita non para resolver o favor eh, pagalo pois hai unha forma de poñerse de acordo non? de ver realmente os termos deste, de cumplir esta necesidade. E despois, unha vez feito ese intercambio, existe a posibilidade de registrar aí <clears throat> como foi. non? Porque claro, mellor o pagas, pero bueno, joder, está ben poñer, pois mira, o, o pago porque chegamos a estes termos, pero o favor non se, non se realizou de todo, non? Pois aparece aí, esa está. con propósito de mejorarlo, claro, no é eh, cousa isto de tirarse canicas a cabeza. <laughs> <laughs> No te la voy a el, el propósito yo creo que, que, los, que es un experimento que se basa en las necesidades, que, que, vaya quedando un registro de esas cosas que se van pidiendo para orientarnos en el futuro, es decir, y además, se vamos pidiendo cosas de repente... Bueno también, aunque la base es la confianza, obviamente lo que dices, ¿no? Pero también está bien porque si a medida que vas viendo cómo se por si se cuela pues quien no la apetece estabas viendo un registro de que efectivamente la gente pide y cómo se resuelve eso ¿no? de que está funcionando no, el objetivo obvio es que se resuelvan las necesidades no, no es mover por favor si entro en todas esas cadenas y veo que x personas pues efectivamente han llevado al al final eso es cadena, pues a mí la me da confianza, aunque no lo conozca de nada. Si veo que efectivamente a, ¿no? el, que, el que vaya a un registro de todo lo que se va haciendo también está bien. Sí, es de los comentarios. Sí, o un poco como, bueno, pues como todas estas cosas que, que sí es venta, ¿no? Pero cuando hacen las valoraciones que tú compras por internet que no tienes ni idea de, que estás comprando un desconocido, pero tú tienes 20 valoraciones de usuarios que te dicen que esa persona cumple y hace todo, pues eso te ofrece una mm. confianza de entrada. Eh, además ese registro sirve también, igual que ahora os estamos contando ejemplos de cosas que han pasado, para imaginarte tú para qué te claro, puede servir. No claro, efectivamente, también, claro. por supuesto. Hasta dónde lo puedes llevar, ¿no? Como este ejemplo de lo que se acabó convirtiendo en una clase y tal. Efectivamente, Hasta qué punto puede ser. Y, y, ademais, claro, outro punto é que esas listas serveche a ti para saber que o que a xente sabe facer. Claro, porque claro, porque claro. aquí aquí a idea é que non se pode ofrecer, decir, eu sei facer isto. Eh, eh, aquí despegar mías, porque ya sé alemán, sé inglés, y non sei que. A ver, vida min que claro. que vos vou a dar. Entón, claro, ese, ese historial é o que nos axuda a nos a ver, bueno, pois, pues, bueno, nos ideas, eh, vas vendo, bueno, pois, pues, joder, pois, podo, sei que el sabe soldar, entón, pois, pues, podo, podo pedir iso, senón, o mellor non se me ocurría. Claro. Entón, sí, sí. Soldar, sí. <laughs> bueno, por lo menos tengo equipo, eso xa. Casamos un poquinho como xestionamos sí. e tal, para que saibades, non? Sí. sí. Eh, a, a xestión, claro, é outra a, a mellor vía é internet. Se hai alguén que se queira meter e non ten manexo de internet, pois o me pode ir a unha terceira persoa, claro. Decirlle, non sei, a un fillo, a un primo, a un a quen sexa que lle para. E a, a plataforma que empezamos a utilizar, que decidimos utilizar, foi o N-1. Porque porque vimos que resolvía un poquinho, non por outra cuestión. Ah, bueno, para, para, no, parece... Conoces a Ana menos un? De nada. Uh, no. no. Bueno, pois pues, eu... Eh, a ver, o sea, bueno, coñeces o Facebook, non? O Facebook sí. Ai, ah, bueno, pois, pues, pois pues, mira, o Facebook, aparte de... Bueno, eh, o que ten o N-1 é unha rede social que funciona, o sea, é software libre, dicir que a xente construiu esa rede entre moitos, o sea, o traballo non lucrativo de moita xente e, e ten pois, as posibilidades de que non se meten publicidade, non, non <laughs> utilizan os teus datos para nada que ti non queiras, como se ocorre en Facebook, eh, e de alguma maneira pois, tiña unha estructura que nos nos interesaba eh, porque, porque se ven todos os, o sea, todas as peticións no. Mm. poden se ver fácilmente no Facebook o que ocorre é que as cousas van baixando, van baixando, sí. e ao final, pois, perdeste, non? Na información. Eh, eh, bueno, este plano que, que aquí fixo David mentre as súas cualidades <laughs> Entonces, é o que explica un poquinho en N-1 ten distintas ten distintas partes, ten unha columna donde, donde se ve entón temos buenos arquivos que o manual, a guía Vale. Vamos a entrar, vamos a entrar, sí. sí. sí. entrar lo, lo vamos a hacer. a entrar despois e así no, previo para que saibades. Ten unha parte donde están os arquivos, o manual que fixemos, a guía útil, podedes por suposto descargalo. Unha zona de discusión, un foro. No foro sí que é importante que fixemos tres tres, verdad, cero, 1 e 2 eh, Bueno, fixemos uns fíos de discusión Calquera pode poñer nova discusión Pero é que non queríamos que fixera desiso Non, é un foro Queremos que eh, respetedes o foro cero eh, A presentación Cando alguén entre que se presente Simplemente aí tamén vedes outras persoas cada un que poña o que lle pareza. Sí, podes poner me gusta al pop e ya estás presentado. Sí, metales, sí. Bueno, vale. O, o fío 1 de discusión son as dúbidas de funcionamento, entón, se alguén non sabe como facer algo, pois o pon aí e que outra persoa, calquera de nós, lle conteste, non? O fío 2, eh, comunicados ao grupo, eh, en realidade, se alguén, se fixen algo por alguén, por exemplo, eh, el outro día colgou unha necesidade, non fixo un enlace, un hipervínculo deste, e fixen yo eu, en realidade non o comuniquei aí, pero debería decirlle, Ay, mira, aunque todo el mundo fixen o hipervínculo, no o eh, eh, tres, bueno, comunicados da resaca, xa falaremos da resaca. Esta é outra. As tarefas, as tarefas é a parte importante. Son como discusións prácticamente. Se lle pon un título, se describe o que se quere e aí entra a, a falar quen queira. Pois eu podo facelo, pois eu non sei que, pois se non atopas outra opción, eu teño isto, e aí é onde se pode meter a xente a ofrecerse a realizar esa axuda. O a tarefa é o lugar onde se piden as cousas. Sí, é a parte ah, máis importante ah, vale, nese aspecto. Vale, vale, vale. É bastante cómodo porque, claro, un entra e ve toda a discusión anterior. Entón xa vexo se alguén lle ofreceu, se alguén non lle ofreceu, se eu lle podo dar máis posibilidades, e aí é onde se negocia, non? Bueno, os enlaces, que aquí sobre todo o, a importancia é o enlace á folla de contabilidade, que vai por internet. Falla de contabilidade tamén. é un Excel, é como sí. un Excel, unha plantilla de... É onde se leva o registro dos por favores. Mm. Eh, bueno, páxinas son unha zona de fotos por si alguén necesita subir unha foto para algún favor que pida. Para algún... As páxinas, páxinas Claro, están das etiquetas, mm. sí, isto é importante. Fixemos unha páxina colaborativa, colaborativa se que podemos escribir todos nela, para as etiquetas, porque si creemos que é moi importante cando creedes unha tarefa que a parte principal, eu teño unha necesidade, eu estou registrado, xa me presentei, non? Xa entrei. Eu teño unha necesidade puntual no momento, publicoa como tarefa. É importante que na publicación como tarefa se lle poñan pois unhas etiquetas, pois electricidade, eh, carpintería ou xogos ou o que sexa, non? Que seguir un rastro. Clases, ou... porque o millor hai quen busca por etiquetas. Mm. Hai quen cando entra no menos un mira a súa especialidade a ver se si hai algo e eh, nada máis. Mm. Entón, eh, aí fixemos unha páxina colaborativa para que as etiquetas vayamos utilizando todas as mesmas. Hai as mm. etiquetas que se nos ocurriron, as que estamos pois, utilizando, pues E se Añadir. utilizades unha nova, engadides, está ah, por orden alfabético. E isto é o básico da, do N-1, non é tan complicado. Vale, simplemente o que sí que é un grupo pechado donde hai que solicitar entrar. Por que? Para que o resto do N-1 non teña que ver as cousas da INDA, que hai arquivos, o manual e todo iso que son públicos. Pero se si estou pedindo cousas que ninguén saiba onde pide, tedes que ter outra cousa na tarefa cando pedides, cando queredes, pois especificarse a un teléfono onde vivides, que son datos persoais, no, o N-1 permite mensaxes privados que é preferible, non? Quedar coa persoa co, por un mensaxe privado ou algo así que non está poñendo públicamente a todos os que estamos na saca a nosa dirección <laughs> exacta. <laughs> entón, pero los mensajes privados van en esa misma... Dentro sí, de N-1 hai mensajes privados. Sí. O sea, que había que entrar en el N-1 e buscar o grupo a saca de favor. Sí. sí. sí. Vale. está la dirección a eh, luego, dentro de el grupo de saca de favores está hecho para que funcione toda esta dinámica que nos estamos contando. Dentro de ese grupo hemos hecho otro que se llama resaca de favores, que es para darle vueltas al modelo de gestión, ¿no? cualquier posible duda, cualquier mejora. Entonces por ahí por donde hablarlo, por no llenar el funcionamiento cotidiano de estos planteamientos. ¿no? O sea, que nos gustaría que, que esté interesado en comerse la cabeza. Para, la sí, nosotros, nos gustaría eso, pues, que a saca esté eh, o máis limpo posible, claro. que as discusións se limiten a isto, e que se alguén a maiores o, o su grupo ese é aberto a todos os da saca, aí non tens que pedir de entrar, simplemente entrar ese punto, e, e aí, bueno, está máis desordenado, aí non organizamos nada, o mellor un día que desorganizar, a sesión é de todos cada un vai apuntar os seus por favores na súa folla de contabilidade, cada un os modifica, se el me fai o favor a min, pois nos poñemos de acordo que modifica, non? Pero cada un é xestor das súas cousas, aquí non hai ninguén representante de ninguén. Hai uns hai alguén que abriu as, o N-1 porque non quedou máis remedio, pero nada máis os administradores por necesidade. Se alguén non sabe, fío, dúbidas de funcionamento, vale? ou comunicación ao grupo, fixen esta cousa, realicé este favor a día tal, pero non sei como facelo. Mm. entonces outra persoa vos lo fai por pois vos, calquera, calquera de nós que vexa o, o couso. Simplemente o notifica e se realicei isto que pedían, para que saibamos que non fagamos dúas outras persoas o mismo. Vale. Eu, eu nesto da xestión entre todos tamén quería comentar que tamén habería que comunicalo ao grupo é cando as cousas caducan, os, os favores caducan e teñen que ir a saca, non? O sea, a saca vai, vai se metendo de, de por favores, eso está nos registros, sea, ti cando, cando, fa, cando faso o rexistro eh, eh e eh, ves que se que che caducou un por favor, tes que pasalo a saca. A saca común. A saca común, perdón, a saca común. Isto é apoio de contabilidade, eh? non é o N-1, sí, para que saiba de ser a segunda parte. Claro, bueno, eh, entón, a la que despois vamos a ver en, en, en aí no ordenador, realmente como é importante que non haxa responsables que estén pasando a que fagan o reparto dos, dos por favores que se acumularon na saca e que xa toca toca repartir cada persoa ten, bueno, ten a responsabilidade, se non o fai, pois non o fai, o sea, tampouco pasa nada, pero pero é importante que entre todos intentemos manter todo en funcionamento para que non haxa ninguén que, que, que, que teña que estar administrando, non? Porque además o que administra despois ten máis poder, eh, sinte como que a cousa é súa eh, e eh, demais. Entón, eso non é plan. Eh, entón, cando ves que o oh, teu por favor caducou, metíchelo no, na saca común, e ves que xa hai, se somos 20, xa hai 20 por favor caducados, sí, ali... Manxase e se reparte o vez. O que faz é repartilos polos en, eh, na lista, a cada un lle das un, Eh, eso me pierdo. Yo también. Sí, bueno, pero bueno. Sí, perdón, pero bueno. Sí, que... É sinxelo, é sinxelo. Podes explicar, fácil. O Sabéis, iso, cando un por favor caduca, non? Lembrádevos que iso. No momento que se intercambia, aparece cunha data dos meses posterior. Entón, ese é o prazo para usalo. Se non se usa nesa data, pois pasa a esa saca común, non? Entón, se participando da saca de favores hai un número de persoas, 20, como dixo Lucía, cando nesta saca común hai 20, 20 por favores caducados, se reparte un para cada persoa. Ah, Cunha ah. nova data de caducidade de, de dous meses. Claro, é unha forma, non sei, que non parece, parece difícil, pero eu, eu calquera, ah, calquera. A persoa que a mí si me caduca este día, me pois me van a caducar, tes por favores, porque empezamos en teoría antes de que tal, pero bueno, deixámoslo así. Entonces, eu me encargo de pasar estes tres por favores a saca común. Si vexo que se achega o número de persoas, cerro esa saca común, ese é o documento de contabilidade que hai que mirar un poquinho como funciona. Pero son tres páxinas, unha donde se poñen as tarefas, tamén, para que estén os dos lados, cos comentarios, con si so foi feita así non, e o, Pero digamos que sería cando o número das bolas da saca de mm. favores ese o mismo que o, o mismo que tal, sí. A ver, entón, este é unha, de momento é un experimento, quer decir, igual hai 20, imagínate, entra unha nova persona, mañana 21, entón, cal é o número, tal, non sei. O sea, a, a idea é que que, que o rollo vayamos probando, que circule, que pensamos que intuitivamente o da saca común era moi boa idea que en un momento dado acordamos todos facer algo co, cos por favores que hai na saca común, igual, non sei, é. Eh. Sí, sí. O unha axuda ao exterior, ao mundo exterior, por eso tampouco pode ser un mundo pechado. Falamos aos extraterrestres, sí. O sea, non sei, pero bueno, a idea que é un capital común, ¿no? Que é unha que se podría xestionar de algún xeito e que que e que bueno, De momento está así, entonces se o cando pasos nos por favor, es se o que saca esta chea, porque tens que poñer o voso nome tamén a saca, entonces ves o número de persoas que hai. Ves que o último, pois o que fago é xa borro, cerro a saca, porque fixemos así, van a quedar aí registradas, e vos paso un por favor a todos. O mellor hai xente que acaba de entrar e se atopa xa co número 6, eu o mellor perdín 3 e solo levo un, pero é así, de outra vez será de outra maneira, eh, non? Claro. Non eh, é malo quedar con un por favor. Non pasa nada. O sea, non é malo porque, o sea, a, ti, a ti, ti simplemente tens que facer favores, eh, automáticamente consigues favores, eso. O sea, un pouco a idea tamén era que perdíme agora, pero o sea, <laughs> desde fora é moi fácil seguir a conta, Porque eu empecéi en, en Xaneiro. Sei que agora, a semana que ven, vou perder casi todo o meu capital <laughs> se, se vai a común e vou a ter que ponerme a hacer algúns favores Eh? Sí, sí, aí, que os expertos, os expertos vaticinan que para o 1 de marzo vai haber unha crise bancaria, <laughs> porque claro, caducan, caducan un montón. Unha bandeja de favores. Pero, no, pero realmente non é malo, porque en, certo modo eu estou doando, estou doando o meu capital para ver, para, para sacar común, estou dando o meu viñeiro, entre comillas, a circulación da... <laughs> O sea, que tampouco é super malo que te caduquen os por favores, non é un drama. <laughs> no, en realidad é... No é super malo. como está. Mira, aquí a, a que peor está nos aspectos son eu, ¿eh? que ti xa gastaches algún, e xa fixeches algún. En teoría queríamos empezar un de xaneiro, nos pusemos un de xaneiro, ao final os dous últimos, por favores, nos pusemos o 18 de xaneiro, que foi cando empezamos. entonces temos aí dos que nos caducan 18 de marzo. <laughs> <laughs> e, eh, e eh, non pasa nada, quero dicir, se van para saca común é porque eu non os necesitei, ou eu miro si que colguei cousas non houbo ninguén, pois terei que esperar a que veña alguén que mo poida resolver. E non pasa nada, estes están aí sempre, e o mellor desta vez, pois eu saí perxudicada, pero da outra vez, pois me coincidiu de que pediu xente cousas que eu puiden aportar, que, que os meus por favores están todos super renovados, e que me levo un por favor cando se reparta, de que uno perdí ningún, o sea, no no pasa nada, simplemente se trata de moverlos y que están ahí siempre, no no se pierden por ningún lado. sí, siempre siempre la misma misma cantidad de, de ah. moneda en circulación, es como una cosa que podría ser un momento cancelar todo rollo y ves un poco a, a, de trayectoria distintos... porque... O sea, cuando le entras, vas a todos os perfavores que ten levan unha data. Cando ti fas o favor levan unha nova data, no? que é dous meses despois. Bueno, que, quero dicir, nese edit grid, nesa, nesa Excel, nesa plantilla, é moi fácil pues, ver un pouco a circulación do sistema e seguir un pouco o rastro das... Por, por non ligar moito, mm. Mm, penso que primeiro deberíamos explicar todos os detalles do, do límite de por favores, Ah. do, todas estas cousas antes de pasar ferramenta, non? Porque senón, para agora dicimos a degreed, para moitos, uh, a degreed, iso que é, non? Supoño, non sei, claro. <laughs> Bueno, a dúbida así fundamental que era, como... Eh, claro, eu agora pensaba, o sea, hai un, un número de por favores cos que se empeza, o sea, dixemos que son cinco. O sea, o número de por favores total é cinco por un número de persoas participando sempre, non? Cinco por dous meses, non? Sí. Sí. Caducan os dos. Caducan os dos meses, sí. Sí, pero bueno, no momento que tú dices son... O número de integrantes que haxa, e eh, o total de... a bolsa sempre... O total de canicas que haxa. Claro, de, te, que el, o que di el que, claro, que sempre está controlado, sempre é igual, si cada sí. persoa que entra son cinco favoritos, o, o resultante do, da saca común, ao final sempre, sempre va a ser cinco. Eu todavía no principio, eu entro, tengo cinco favores. Ah, bueno, eso. Eu estou así, imaginando ah, todavía... Sí, vale. Sí, vale. tienes tan na tua saca, non? <laughs> Era non de compartir. Sí, sí, sí. <laughs> Posibilidades, as miñas posibilidades. Entón, as miñas posibilidades son, entro, teño cinco favores, ah. e... Eh, caducan os dos meses. E caducan os dos meses. E cando, se non os uso, Os voto van para aí. Sí. para E quedo sin favores. Hasta que, hasta que, hasta que pagas un favor. Hasta que se un favor. hasta que o hasta que se repartan. Vale, de acordo. Eh, despois hai un límite de por favores que podes ter ti na tua saca por arriba. Que por arriba, sí. Ah, ah por abaixo cero. No, para, debedas non. Non podes quedar <laughs> menos un non pode quedar a menos que non, o sea, se, plataforma se tes, se, se non tes por favor, tes que facerle un favor a alguén para conseguir claro, para claro. Se non podes poder da pedir cousas cando non tes bueno, eh, o, o límite de, de por favores que podes ter ti na tua saca en principio pusemos que eran tantos como persoas hai na saca ah, pero que se son menos de 10 son 10. Non, bueno, estas cousas claro, sí, estamos como, vendo, non? Vale, repito. O límite de por es que podes ter e eh, tantos, ti na túa saca persoal, tantos como persoas hai participando. Mm. O sea, se estamos 20, Da igual que faga 40 aí. Sí, non... Bueno, é unha vida. ¿Eh? Ah, si hay. No, no. no ter. Da igual, 40 puedes pedir. No, no, pero imagínate, imagínate, hai 20 persoas, eh, eu son listísima, eh, fago de todo e eh, fago 40, por favor. Imagina. pues entón, entón ti non te estás aproveitando da saca, pero a saca estás eh, aproveitando de ti. Entón, tamén é un baremo para que non só se den favores. O sea, tamén é que chegamos un pouco a esa distinción, non? De, o sea, non, a esa ausencia de distinción. De ver que o bol é eh, dar e recibir tamén, claro, senón claro. isto non, non ten sentido. Eh, sí, pero non ten sentido, claro. Sí, non abanca. Claro, sí. hai, hai un tope por riba. No, pero digo, eu dicía ao revés, por exemplo, por exemplo, eu teño moito tempo e se podo facer moitas cousas. Pois pues non, empeza a pedir. Pero <laughs> non, dis que non podo, que só podo hasta 20. Sí, non, sí, non, non, non, non. A ver, ti eh, vai vai un vai unha canica a túa bolsa, cando te fas un favor a alguén. Sí

tipo de solución un millón, pero tienes que Sí, Tienes que pedir. Vamos a ver. Tope, aquí perdíme co tope. O tope non sei se é para pedir ou non. Mira, de todas formas é algo que tedes que ter en conta. Tedes que ter en conta que o manual e as normas e todo iso. Ah, pero entón é que non podo facer máis de venta, non que non podo pedir máis de venta. Claro. A ver, é un pouco, no, no puedes, é un pouco de todo. Pensa unha cousiña. Non podes hacer ni pedir muchos máis de lo contrario. Si pido muchos, tendré que hacer muchos. Si hago muchos, tendré que pedir muchos. Porque, porque además, se, unha persoa está, acumula moitos, o sea, se acumula moitos, o que está facendo é impedir que as outros teñan interaccións. Porque ten acumulados os por favores que son finitos, Pero de todas maneras sí, non países van lle Xa, tamén. Xa, o sea, hai diferentes medidas para que non acumulen. A cuestión, a cuestión desta norma é o seguinte, que tamén hai que mirar como funciona, non? A idea era iso, de que non a, que alguén non se limite a realizar axudas e que empece a acumular por favores, sino que tamén pida. Claro. E hai que ter en conta que os por favores tamén os dous meses van caducando, xa como vas facer 20, 40, un claro. por día prácticamente nos dous meses, porque senón despois caducan. entonces hasta que punto vai ser útil ou non, verase, eh, ¿no? verase según o funcionamento. <laughs> hai de todo, hai de todo existir. Hai unha persona que está facendo favores, hasta 20, 40 favores. No, a ver, é que, é que non te imaginas, a cosa de pelo de repente sin pedir. Os pinta cortar o pelo, entonces xuntase con, pero bueno, vanlle caducar, entonces esa medida esa está bastante. Claro, que depende do ah, eh, que unha se repartir igual. Depende do. Hola. Hola. Ah, Enrique. Enrique. Bueno, Enrique. <laughs> bueno, en definitiva trátase de que ninguén acapare demasiado, que deixe que os demais tamén fagan, <laughs> seguro que hai outra. Claro, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, O sea, un sempre pensa que é bo facer e axudar, pero aquí pedir, claro. pero aquí o vou é pedir, o sea, é, é tamén vou pedir. Entón eso é o que hai que enfatizar, que a xente se atreva a pedirlle aos outros porque así as persoas van se sentir útiles algún sentido van ver claro. que poden axudar. Claro. Eso é importante. Pensad nos exemplos que que escoitaste des antes, non? Que hai momentos en que non se sabe quen é exactamente o beneficiado. Eh, incluso que hai ben xestionado, hai beneficiados que nin participan da saca. Claro. Non, co exemplo da clase esta. Pois, joder, ese é o ideal. O sea, a, me, a mera circulación é, eh, é o bo. O son facer, son facer, pero bueno, non sei, un pouco... No, a ver, a ver, era un claro. tipo para entender no, no, claro, claro, cousa, claro. non? Como podía claro. Eh, entón, tamén, ese, ese límite é o número de persoas que hai participando na saca ou se son menos de 10 persoas en total sí. como estamos agora, o límite é 10 Porque nos parecía pouco, bueno, neste de tanteo, non? Que agora saca. Pues no, o, o problema é que seremos cinco, eh, temos cada un cinco por favores, o límite sería cinco, xa non poderíamos ter máis de cinco. Entón, claro. o sea, era claro. o simplemente que, que a norma non funcionaba. Claro, entón, claro. a partir de 10 empeza a funcionar como algo proporcional. Antes, pues, no, pero bueno, Que agora vamos a ser máis de 10, así, xa, de repente, xa, xa non hai problema. Xa podemos. Pasa que ás veces as cousas, o que sei, por exemplo, pois servía eu que nos apuntamos. Pois imagínate, de libros, é moi fácil para nós o millor facer un favor dese estilo que a outra persoa mellor supoñe máis, entes, entes o millor, simplemente por iso acumulas unha serie de cousas que é moito máis é moi fácil, sin facer nada, chegar a un número de, por exemplo, de, non? por favor. lo que decía ela, pues alguén que corte o pelo, imagínate. Pero mira, Fanny, cando te poñas a, a pensar e a decir, Hay vas a ver un montón de cotidianidades onde podes pedir axuda. E aí ven a creatividade e a imaginación e o que vos poidades claro. imaginar. O sea, si estás na casa tal, ah, podía pedir axuda para isto, ai, podía, pues ah. Eso tiene varias cosas. esa va lo suyo No, no, no, Bueno, tengo petición, tengo petición. por favor. Por favor, un baño. ¿Alguien tiene un baño Un baño. Mira que que pagado, por favor. un baño. Déjenos una bola aquí a Bilbao. El baño está ahí. Vamos a medias, mi Ahora pongo la cosa. Ahora cuando vayas, cuidado con mi sete, pero cuidado con Eso es todo. Pero quieren que vayas dentro. Dame unos coquillos, por favor. Facemos... Facemos uns cuspiños, se queredes. Penso que tamén quedan cousinhas. Sí, digo para ir xa o, o grau e para que se meta xente. O propio funcionamento das sacos, penso que ten que estar claro. Hai, hai cousas como que, tipo, despedir un favor, xa tendo en conta que se van a resolver varias persoas. Non? Isto non o dixemos, non? Non. non. Ah, sí, sí, falaste eh, un poquinho de Pero nos puñamos o exemplo de, claro, ti tens que facer unha mudanza. Entón, vale, ti yo pides, a, faz unha solicitude na que alguén xa vai resolver, pero estades entre dous, subindo e baixando cinco pisos, un xamatrostes a dos. Carai. Pois, ti podes pensar que esa necesidade xa resolvan tres persoas máis. Entón, xa publicas esa necesidade, tendo en conta que vas gastar tres. Tres, tres. que tres, ah, tres, que tres, tres. tres, que ter tres. tres, que ter sido xa, ter sido un pouco xeroso para poder ter tres. Claro, claro, claro. claro. Para poder solicitar. Se eu quero solicitar tres que me axuden, teño que ter tres. Sí, tres. Eh, claro, aí o número máximo, xa é lógico, non? De por favor, o que podes gastar... <laughs> Claro, queremos cinco favores cada un. Perfecto, perfecto. Sí, eso está... Eso é así. Si non voy a borrar, non sei. A ver, te fan... Eh, te, te fan axuda e eh, eh, ti das a posibilidad de que outra persoa pida no futuro eh, outra outra axuda. Non é solamente, non quedas en débeda con esa persoa. No, eh. O sea que non os vos cortedes por pedir. <laughs> Tiene moi buena pinta, la verdad. Ojalá todo sí. fluya e se vaya sumando máis personas, porque cuantas máis mejor. Eu aquí me falta bueno, unha chica, eh, non sei que pasou. Yo la acabo de volver, eh. La devolví, no sé. Alguén noche de unidad. Pues, ahora sí, yo ella hacía la ropa al banco, no podía ir al banco. Sí, claro, si no tiñas por favor, ¿eh? lo podías hacer. Sí, tenías que hacer un favor a Jesús sobre necesidades básicas, su falla, pero vale, pasa por para ningún problema. Sí, para necesidades básicas, o mellor sí que... Bueno, es cuestión de pase. Sí, es como versificar algo. Si yo no me apunto y cambio una jugada, una ahí. Sí, pero viene una jugada, que puede ser distinto y otra no. jugada. Claro, no, pues no, no, claro, el rollo es que, que tú vas a poner ahí la constancia de que antes de que no el listillo, joder, vas a tener más mala pata si todos los listillos te van a sí, ah, Mira, métame así, a ver, todo. O da, o da picaresca, o da picaresca e todo iso, e que algo que claro que pode surgir non sabemos por onde ni nada polo estilo. Por un lado está iso, que no, no Edigri, na contabilidade, se pon tamén a tarefa que en a xocando e se poden poñer os comentarios que sexan necesarios. Despois, no caso de que xurda algún problema real porque se vai ir vendo a persoa que solo pide, solo pide, solo pide, espera que se repartan, sigue pedindo, espera sí. que se repartan, sigue pedindo e nunca dá. Uh -huh. Pois o millor xa iso é algo que teremos que ter en conta e para iso está a resaca, que lle chamamos así, pero realmente eh, bueno, pois toda a xente que forma parte da saca de favores pode involucrarse a nivel de que facemos con esta persoa? Quitámola, non a quitamos, avisámola, non avisamos. Iso xa vai ser responsabilidade de todos, claro, aquí máis de fondo vai haber máis cousas, está o tema das baixas, que decimos, bueno, pido cinco por favores e depois me largo. Claro. Está no manual, eu creo que xa non é necesario agora explicalo, quero dicir, según vos vaiades metendo, mirade ese caso, porque tamén pode ser que o marche daqui da Coruña e eh, que dese de estar, ou ben provisionalmente, momentaneamente, ou ben para sempre, ou calquera cousa. Entón, bueno, nos establecimos tamén algo de baixas, onde che quedaran aí medio congelados os, os cousos, bueno, es, iso eu creo que se é máis os cousos, eh, por favor, iso eu creo que é máis un poquinho máis adiante según cada un de vos aí estando metido. E o da picaresca sí que o temos que ter en conta, ese caso nos teríamos que xuntar a xente que queira vir ou ir a donde decidamos está resaca para comentalo na resaca está habendo este problema ou estou vendo que alguén fixo trampa na contabilidade e de feito recomendamos que que todo o mundo, se está usando o seu ordenador ou nunha biblioteca no seu pé, na súa memoria, que da contabilidade cada vez que cambie cosas, que a vai agardando. Por que? Porque se ah, eu gardo a miña cando fixen, el garda del, el da... Se alguén ten un erro, podemos volver atrás a onde estaba. Ou se alguén realmente está facendo trastadas polo medio. É interesante. Ela non tiña unha pregunta, non? Sí, podela guardar como... A ver, sí, pero a ver, espera, espera un momento que isto é importante. O Edit Grid, o sea, o Excel é un documento colaborativo que sí. se vai cambiando a medida que a xente vai metendo cousas, entón cámbiase. Sí, e ¿Eh? que sucede? Verdad. Que, que se ti cometes un erro e fixeches algo mal, a versión anterior pérdese de alguma maneira. Vale, o sea, o que estaba... Ahora me imagino que cando expliquedes veremos un pouquinho máis como queda grabado online. Queda grabado online? Escribes, queda grabado. modificación o teu eu abro, non? De que se modificou, claro. é o que tenías que facer, grabado. Ti, pois, no teu ordenador vas guardando as versións que ti tens que guardar. O sea, eu fixen tal movimento, quero que, que quede claro que fixen este, este movimento, que guardei aquí o meu por favor, ou que sexa. Entón, ti vas guardando nunha carpeta no teu ordenador, Pois, e, e de alguma maneira, iso obriga a pensar a todo o mundo que non pode facer ningunha trampa porque todo o mundo garda o seu, garda o seu control. Eu podo entrar en control unha cadena sí. de outro sí. Mm. ou algo así. Sí, claro, ah, por exemplo. Vale. A propósito, eh, eh, eh, sí, ou por fallo, se quere podo meter a pata tamén, claro. Porque a, a verdade é que penso que non, esta moeda non vale tanto como que para para xente que eran facer trampas. No. O sea, eu teño unha moneda máis, podo pedir por favor máis? No. O mm. sea, como non hai ofrecementos, que é un pouco a clave do asunto, non non podes especular a priori en plan, es que vou a recibir tantas clases de esto, vou Sabes, vou a sacar de partido, vou vivir a Costa da Saca durante un mes así facendo cousas, non? O sea, eu creo que a priori que Kiko te sacou a intención da xente, tampouco. Sí, claro, porque como na carreira social que, que hasta que hasta que punto merece a pena que quedamos os dous, digo, eu plantexo unha tarefa, ti me dis que tal, e facemos o intercambio para que non nos caduquen os por favores. Pero que se el non recibiu nada, eu non recibí nada. De que me vale o intercambio se eh, esa... É eh, unha preguntiña, por exemplo, no imagínate que un pido clases de inglés, non? a duración esas clases, o tempo que dure esa colaboración que entre, entre as dúas persoas entra na discusión queda, queda claro. entre as dúas partes debería estar eh, negociado deberíades claro. estar de acordo antes de facelo Claro, o sea, debería estar claro, vacío, claro, como vayades falando. Claro, o sea, sí, sí, pero que, que, que queda, queda de sí, mal, se vive nada, das que se intento eh, claro, non hai vale. Claro, pero que eso, por exemplo, podría salir a máis, o mellor poden ser claro, non se interesa sí, sí, que sea sí, 20, sí. pero interesa tres poden ser. Tres, sí, sí, sí, sí. Claro, aí, eh, non, pero a miña pregunta era se si igual que hai unha eh, igual que caducan os dous meses e eu só podo recibir clases pois por un mes, dous meses ou mm O é algo que falo eu directamente ca persoa que a negociación, sí. o que consiga, si consigas que se dá un gano inteiro por por favor, mira. que, que lo que dos personas acuerden entre ellas tiene también que reflejarse en, o sea, se hay que reflejarlo también ahí. Sí, en yo principio, creo que sí, ¿no? claro, está el, el canal vale, en vale. 1 menos 1. Sí, porque además imagínate que yo empiezo hoy con una clase, y coincido con alguien en que me va a dar una clase de inglés durante un mes y medio. A lo mejor dentro de 15 días entra otra persona que se puede sumar a eso, si está reflejado, ¿no? la duración de todo. Que se ahí. Sí, claro, sí, sí. por favor que haga de tal, hay que registrarlo. Hay que ponerlo ahí. Y, y, especificar en qué condiciones y cuánto. Sí, sí, sí, Quiero decir, porque eso, si son mm. pues durante dos meses, pues a lo mejor en ese proceso se añade gente. Claro, ¿no? Y eh, además ahí pues supongo que se irá calibrando, porque claro, si alguien solicita dos meses, otro solicita diez días, supongo que será más fácil resolver diez días de clase que dos meses. Sí, claro. Y entonces, pues ya se va calibrando un poco hasta dónde puedes pedir, ¿no? También, porque la cosa no, yo no quiero un coche. Yo pues, necesito mucho inglés. <laughs> <laughs> Claro yo lo veo más, bueno, lo estaba viendo, como algo más puntual, más. Porque, claro, yo doy clases también, entonces, imagínate, yo vivo de eso, entonces, como favor. Claro, sí. Mm, lo demás tengo que seguir pagándolo en euros, no en favores. No. <laughs> Entonces, a lo mejor, es más, yo lo veía ahora mismo, se me estaba ocurriendo que eso me era como ya más tipo moneda social, que ahora que ya vas consiguiendo otras cosas. Pero claro, solo en favores mm, dar un servicio puntual, o sea, hacer una traducción de un manual, a lo mejor sí que puedo hacerlo, pero eh, darte clase durante un año entero de inglés es lo que vivo. Entonces, a lo mejor solo con favores, no sé que qué punto. Pero a lo mejor hay otra gente que no, lo eso, pues, pues, que tienes que valorar. Claro, claro, claro, gente que no eso. O que, o que tú en ese proceso que vas a estar durante un año, a lo mejor dando clases, pues tú recibes un montonazo de cosas que. Es que eso lo tienes que valorar. Es otra cosa, como yo no tengo un mundo laboral económico real que se da de esto, é unha publicidade por outro lado, quero decir, no, no, no, pero iso que se o que máis puntual, pero que é unha cosa personal, entre as persoas vayan a recibir. Sí, claro. En eh, cualquier caso, eu creo que se alguén pide unha fantasmada imposible, creo que é un sacrificio brutal, Bueno, no se resuelve, ya está, se queda claro, eso colgado lado y, claro. y levanta a los por favor, Pues, claro, creo yo. Claro. Sí. Bueno, nada, un comentario así que se me ocurre. Sí, claro, no. Comparte. Perfecto, perfecto. Facemos grupiños así, o, no. non sei, decíamos de coller os ordenadores, polo menos os que temos, e eh, que vos poidades mirar como funciona. Eh, Pero tamén decíamos... Ou incluso, o mellor, non se podía, digo, para, non sei se é moito, eh? Pero ¿eh? resistir, resistar a unha persoa para ver todo o proceso. Sí. Sí. Ah, vale. Eh,